kaklase ko, isa lang po estudyante. Hoy! Ito kanina pa, bahala ka, bahala ito, parang ayaw mo nasasapakin ito. Teka lang, paparata ko. Hoy! Hoy! Ito ka, bahala ito, bahala Ano naman ito ano, ano ka dito, ginagawa yung trabaho mo. Anong problema? Eh, nga, nakaharang nga dyan, oh. Eh, pula. Beast mode ka na ba? Dahil sa traffic Irita ka na ba? sa gobyerno natin Op, op, kalma lang kapatid Op, op, kalma lang kapatid Sa sarili ay subukan mong makinig Nagiinit ka, kailangan mo na nang, ng, ng Beast mode ka na ba? Dahil sa traffic Irita ka na ba? Sa gobyerno natin Op, op, kalma lang kapatid Op, op, kalma lang kapatid sa sarili ay subukan mong makinig nag Nagiinit ka, kailangan mo na lang Sa malamig, sa malamig Sa malamig, sa malamig Sa malamig, sa malamig yeah. Digmaan na naman sa train Kaya ako'y amoy mandirigma na rin Papunta ka pa lang, mukha nang pauwi May pila na naman, makasingit na uli mm, Yeah, nababahala na lang Palagi pag umuulan, bahana naman Para bang sagot nila'y bahala ka dyan mm, Walang basurahan dito na lang sa daan Ikaw, beast mode ka na ba? Dahil sa traffic Pirita ka na ba? Sa gobyerno natin Op, op, kalma lang kapatid Op, op, kalma lang kapatid Sa sarili ay subukan mong makinig Nagiinit ka, kailangan na lang Sa malamig, sa malamig Sa malamig, sa malamig Sa malamig, sa malamig Sa malamig, sa malamig Hmm, ano ba yan? Laging laman ng radyo at TV kakornihan Si Idol may bago, sigurado, solid yan Ita-download ko sa torrent yan Hmm, yeah Ang hirap naman, wala akong trabaho dahil di binigyan Minapalok sa akin aking tinanggihan mm, Ayoko ngang maglinis ng pinggan ikaw Beast mode ka na ba? Dahil sa traffic Irita ka na ba? Sa gobyerno natin Op, op, Kalma lang kapatid Op, op, kalma lang kapatid Sa sarili ay subukan mong makinig Nagiinit ka kailangan na naman Sa malamig, sa malamig Sa malamig, sa malamig Sa malamig, sa malamig Sa malamig, sa malamig ng pagbabago Pero ayoko ko magbago Kaysa maghanap ng solusyon para umige Naghahanap ako ng masisisi mm. Bawal dito dumaan Wala namang nanguhuli Napaka-traffic naman Bakit di siya hinuhuli? Beast mode ka na ba? Dahil sa traffic Irita ka na ba? Sa gobyerno natin Oh, oh, kapatid Op, op, kalma lang kapatid Sa sarili ay subukan mong makinig Nagiinit ka, kailangan mo na lang Sa malamig, sa malamig Sa malamig, sa malamig Sa malamig, sa malamig Sa malamig, sa malamig Kalma lang kapatid Op, op, kalma lang kapatid Sa sarili ay subukan mong makinig Nagiinit ka, kailangan mo na na Sa malamig, sa malamig